aho dushimikira ku ntambamyi abana bari mu ishuri ry'urukino rwa basiketiboro bahura nazo hamwe na kazoza kabo turi ku kibuga cy'urukino rwa basiketiboro kiri igikungu aho benshi bita kuri toyota muri zone ya gihosha komine ntahangwa mu gisagara cya bujumbura aho tuganira n'abana bo mu ishuri rya kazoza Basketball sikirizi Academy kazoza bsa mu mfunyafunyo z'icyongereza n'izihe ntambamyi abo bana bagira bari ko bariga urukino rwa basiketiboro bafatikanya gute kwiga no gukina basiketiboro mbega ababyeyi b'abo bana babyakira gute ibi hamwe n'ibindi nibyo bibazo duca nino muri kino kiganiro mwateguriwe na jewe Etienne Manirakiza rukingire dutangure kino kiganiro tuganira n'abana bari muri kazoza Basketball sikirizi Academy. ndakuramutse sawa witwa gute ngabira noniki fabera ngaha waje gukora iki jewe naje gukina niga umupira kugira ngo nshobore gutera imbere hmm. mbega uri kurakina uno mupira birakorohera oya si byose binyorohera ndagerageza gato gato gusa nkabyiga nkabimenya muhira bimeze gute ababyeyi barakurekwa ukaza atakibazo ego mm. barabishyigikiye yuko nza gukina kubera ushobora gutera imbere na jewe eh, tubandanye tuganira ubona turi kumwe nande witwa gute ndeyze sam ori ufite imyaka ingahe ori cumi n'ine none uri kurakina basiketiboro birakorohera gusa si cyane si cyane mhm. ni bitakorohera eh, kumatiriza umupira neza n'amafondamanto twiga ntanyorohera cyane uvuze amafondamanto ubu tubwiye iki nk'abatumva igifaransa abana bako batumviriza eh, baze ya basikete basi ni ibintu biga muri basikete bishobora kugufasha uvuga ko bimwe bimwe mu bintu eh, wiga kugira ngo ushobore gukina basiketiboro eh. mm, nko kudunda aramusumbya wonyine eh, aragusumbya kunezera hmm. none ubikora gute kugira ngo ushobore kwiga neza kandi wongere uze gukina basiketiboro n'ubu nje gukina ndashobora gutaha nkoga nyuma nkaca mfata ikaye hmm. n'isaha imwe hanyuma nkaca nduhuka nkaryama nkagenda ku ishuri eh. kuva ngaho urushe byinshi none birakorohera yego biranyorohera eh. mva mu yanduhutse eh, waramaze kubimenyera mm. nk'ubu wavuye ku ishuri sangaga eh. none gimiseri ntakahe kamuhotera ababyeyi bafise abana kugira ngo nabo babareke baze gukina canke abatarabandikisha mu makademi bashobore kubandikisha akamuno batera nuko nyene boza bamenyeza abana babo kuzabazana ku materineri ko usanga abana nyene baza gukina abavyeyi baba batabizi bashobora nyene ababyeyi bakaza barabaraba bakaca bagenda kwandikisha mu makademi kuko twebwe iyi akademi igitangura byaza bahaza abandi benshi misheri usanzwe ukunda umugwi we ngaha mu burundi wa basketball mu burundi hmm. new star eh wari umu new star eh. ah, hanyuma umukinnyi ukunda nawe n'uyu umukinnyi eh. mu burundi alva alva eh, asanzwe akinira umugwi wa kerne mm. nawe wifuza kuzomera nkawe yego ku yose ukunda umukinnyi yiwe eh, stephen curry stephen curry hanyuma n'uwe mugwi nawe ukunda mm. eh, wa ku yose ku isi yose mm. hmm. Hmm. none adonayi hmm? ubwiye ababyeyi bawe yuko ugiye gukina basiketibolo babyakiriye gute kubyakira babyakiriye neza bakongera bakanyakuraja urumva nyine n'amashuri bakambwira ngo ubandanye wiga unakina ntacyo byica nuko nyine ababyeyi basanzwe babikunda nigome none nk'ubu wewe aho bujumbura wifuza niyo wakura yuko uzogina umuguyura mu mugwi mm. i bujumbura mm. ubu kudunda nyine urashobora kudunda neza none bujya ku isi hose naho bimeze gute n'uwuhe mugwi ukunda rekezi hmm. abana benshi ntibumva akamaro ko gukina basiketiboro ni nk'aka biraryoshye cyane kandi biranatera umenyekana ku isi wowe muri kazoza wiyumvira ko uzogarukira he uri kurakina basiketiboro amahanga amahanga uvuze amahanga aho mu rwanda muri tanzania afise umwana mu ishure rya Kazoza BSA ndabaramutse muce mutwidondora je nitwa Sabimbona Pacifique umwana wiwanje akina ngaha yitwa Remesha Ivan Klein mbega kugira muyumvire ko umwana wanyu yoza muri basketball akademi mwagombye ko muri kazoza byogenda gute cyiyumviro cyo kuza ngaha coco nticabaye ciwanje ni umwana nyene yabisabye eh, yabiyagiwe n'abagenzi biwe ku ishuri. hanyuma carabitubwira arabitubwira aranaduha kontakite eh, za eme hmm. lokoci araduha na kontra eh, abaporopoza hanyuma tubona nka ntabwo cy'uko umwana atoza turaganira na koci aradusigurira la vision de l'academy tubwira nkaturoma yifuza kubwira abana muri vacances hamwe no mu nyuma zaho abazoshaka kubandanya urabona nk'ubu amashuri yaratanguye ariko arabandanya ibikorwa nk'ababyeyi ni ibihe bibazo mubona eh, mubwira ibibazo byo byo byo ku b'iki gikogwa nta kibazo na kimwe ahubwo atari uko eh, tugira impuhwe z'ingene ahubwo byogenda neza kuruta kuko ni igikorwa cyiza mugabo gisaba ukwitanga kumva tuba dushigikiye eh, abana bacu tuba dushigikiye lo sport tuba dushigikiye lo basketball eh, ndumva ni contribution kuri sosiyete en fait kuba mwarungitse abana basa nzora abanyeshuri bakaza ngahaye nk'abavyeyi mubona nta kibazo kirimo ntimwumvira yuko zo hava agwira mu ishuri izo mpuhwe rumuvyeyi ntizobura ariko rero ibi ni igikorwa kija mu bindi kandi umwana abakeneye muri encadrement rukingira rukingire mpejeje kuganira na Nsabimbona Pacifique se waremesha Ivan Klein ubu naho turi kumwe n'umwigisha umumenyereza Aime Bitagoye mu ishuri ry'urukino rwa basketball kazoza BSA atubwira ko zimwe mu ntambamyi bagira harimo ikibuga bakoresha n'ibikoresho bakoresha iyo bariko barigisha abo bana bo intambamyi nyamukuru novuga ni nka zitatu Eh, iya mbere kuronka eh, ikibuga dukinira ko urabona iki kibuga cyo kuri toyota haza gukinira abantu benshi ukaca usanga eh, iminsi yo kukironka ntikwiye mugabo twarashoboye kuronka umunsi wo kuwa kabiri no kuwa kane no kwa kwa mungu apure midi turagira ubu icyo kibazo kiriko kirava mu nzira usanga hariho nk'imigwi eh, cyangwa abantu bamwe bamwe bariko baratangura ku ushaka kurondera ngo abo bana eh, muri iki gikorwa cya foromasiyo barimo usanga bari kubabara ati bijya bivemo uze uze ukine muri ibi inye ibintu nk'ibyo abana bagatangura kujuragirika mugabo ntibiriho cyane mugabo biramaze kuba mugabo nibaza yuko twabitoreye umuti intamamyi zitatu ni izonye nyamukuru ubu ndabona ko abana bose mbona atamwana n'umwe adafise ibikoresho akoresha mwino myimenyerezo mbega bagitangwa niko byari bimeze abavyeyi baroroshye bashotse bagurira ibirato nizo muzu bafise byari bimeze gute mugitangura eh, tugitangura vraiment byari Eh, ibikoresho ntibyariho ntibyari bikwiye eh, ni hajya bavuga ati urana ntuze kazoza bsa cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire